Sedmi hadis kojeg je zabilježio imam nevovi, prenosi se od plemenitog ashaba Ebu Ruqaje Temima Ibnu Eusa Eddarija Dakle, prenosi se od Ebu Ruqaje Temima Ibnu Eusa Eddarija radijallahu anh da je vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam rekao Eddinu nasiha vjera je savjet vjera je savjet Fakulna upitali smo, kaže Tamim, limen, kome? Pa je rekao, lillahi, vali kitabihi, vali rasulihi, vali aimmetil muslimin wa ammetihim. Allahu, njegovoj knjizi, njegovom poslaniku, njegovom poslaniku, vođama muslimana i svim običnim muslimanima. Dakle, Ebu Ruqayya Tamim ibn Dari radijallahu ta'ala prenosi da je vjerovjesnik alihi salatu wasalam rekao vjera je savjet, upitali smo kome, pa je rekao Allahu njegovoj knjizi, njegovom poslaniku vođama muslimana i svim običnim muslimanima. Ovaj hadis je vjerodostojan hadis, zabilježio ga je imam muslim na prvom mjestu, zatim nakon njega mnogi učenjaci hadisa, poput imama Ahmeda, Nesaje, Ibn Hibbana, Taberanije, Begavija, Bejhaqija i mnogih drugih učenjaka hadisa. Ovaj hadis je od izuzetne važnosti i pored svoje kratkoće obuhvata cijelu vjeru. Kaže poslanik Alihi Salatu Oslam, vjera je savjet. Cijela vjera je Savjet. A zatim kada pojašnjava također spominje detalje i svaki od tih detalja obuhvata cijelu vjeru. Allahu, odnosno savjetovanje na Allaha, savjetovanje na knjigu njegovu, savjetovanje na njegovog poslanika, što god se čovjek prihvati od toga, iz toga saznaje cijeli islam. Kaže Mohamed ibn Nasr el-Marruzi, poznati islamski učenjak, Ove riječi obuhvataju svako dobro u koje treba vjerovati i svako zlo kojeg se treba klonuti. Ove riječi poslanika alihi salatu wasalam govore o svakom dobru kojeg se treba prihvatiti i držati i raditi ga i o svakom zlu kojeg se treba čuvati i na kojeg treba upozoravati. Poznato je, govorili smo, jedan put o savjetovanju kada sam govorio, pa sam spomenuo o riječi imama Nevavija vezano za ovaj hadis, vezane za ovaj hadis. Imam Nevavi, nakon što je zabilježio ovaj hadis, zabilježio ga ima muslim, ili tako? A imam Nevavi ima komentar na muslimov sahih. Imam Nevavi ima komentar na muslimov sahih. Pa u komentaru kaže, ovo je veličanstven hadis, na njemu se gradi cijela vjera oko njega se kreće cijela vjera. Kaže, pojedini učenjaci spominju da se na tri ili četiri hadisa vrti cijela vjera. Jeli, kako je rekao Ebu Davud, rahimehullahu ta'ala, pogledao sam u hadise sa senedima, pa sam ih našao, kaže Ebu Davud, četiri hiljade. Nakon što sam ih proučavao, e, posmatrao njihova značenja, vidio sam da se sve te četiri hiljade mogu svesti na četiri hadisa. Kaže, imam nevevi, to nije tačno ispravno je da se cijela vjera temelji na ovom hadisu. Pojedini učenjaci kažu, kaže imam nevi, da se cijela vjera vrti na tri ili četiri hadisa, da se može svesti na tri i četiri hadisa, kaže nije tačno, već samo na ovaj hadis. Ovaj hadis je dovoljan. Ovaj hadis je dovoljan. Prenoslac ovog hadisa čuli smo Temim ibn Aus ad-Dari. I to je posebana ashab. Od djece je imao samo kćerku Rukaju. A mi kažemo Rukija, tako. Mi kažemo kod nas Rukija. Rukaja. Pa je po njoj i dobio nadimak Ebu Rukaja, otac, otac Rukaje. Kaže se za, za njega Temim ibn Aus Eddari. Kažu ovo Eddari je zbog njegovog djeda koji se tako zvao Dari pa se pripisuje djedu. Temim ibn Aus Edari, ili dakle mjesto iz kojeg potiče, koje se zvalo Darein. Mjesto u kojem je stanovao, zvalo se Darein. Islam je prihvatio kasno, što se tiče života Allahovog poslanika, alihi salatu sam, prihvatio devete godine po hijđri. Ubrzo, je li tako, poslanika, alihi salatu, sam preselio prihvatio islam zajedno sa svojim bratom Nuaimom kada se njih dvojica u skupini desetorice, dakle svojih mještana iz tog mjesta da Rein, kada su se vraćali sa Tebuka, a bili su kršćani, je tako? Poznati, te mi ibn Eusebdari bio je kršćanin i zajedno i ostali ti njegovi, jeli su narodnjaci, bili su kršćani, kada su se vraćali, navratili su kroz Medinu i primili su islam. Bio je poznat po mnogobrojnom ibadetu. Tamim ibn Eusebdari, nakon primanja Islama, bio je poznat po mnogobrojnom ibadetu, posebno po noćnom namazu. Spominje se o njegovoj biografiji da je jednu večer prespavao, nije klanjao noćni namaz, pa u cilju odgoja svoje duše preostale noći te godine cijelu noć, od kako bi nastupila nakon jacije do zore proveo bi u noćnom namazu. Jednu večer je prespavao, nije klanjao uobičajenu noćni namaz, pa da bi odgojio svoju dušu preostale noći u narednoj godini proveo je od jacije do zore u namazu. Kažu, pored mnogobrojnog ibadeta, i od tog mnogobrojnog ibadeta spominje se također da je mnogo učio Kur'an. Svakih sedam dana bi proučio Kur'an, a kažu znalo bi se ponekada desiti, dakle ono što je bilo ustaljeno svakih sedam dana, a ponekada bi znao proučiti i na jednom rekatu, zadnjem rekatu, odnosno jednom rekatu vitra cijeli Kur'an. Poput Osmana radijallahu ta'ala, trećeg halifeja. Znao bi Temim ibn Euset Dari da prouči na jednom rekatu, zadnjem, jeli, na jednom rekatu vitra da prouči cijeli Kur'an. Također bio je pronicljiv, dobro je poznavao vjerske propise. Od njegovih posebnih odlika je koja? Čuli ste za Temima ibn Euset Darija. A to govori o čemu? Znate da Temim ibn Euset Dari prenosi hadis od Dejala? Bivši kršćan, Bivši kršćan, jest. On je vidio Deđala dok je bio kršćan. Deđala. On tako je Deđala. I koja je sad posebnost tu temima? Posebnost temima je poseban ashab ni od koga poslanik ne prenosi hadis osim od temima. Hm? Ashab su prenosili od poslanika, alihi salacom. Ovdje poslanik prenosi od temima. Ovdje poslanik, alihi salacom, prenosi taj hadis od deđalu, od temima. Kada je došao da primi islam, prenio mu je kazivanje, kako je vidio neobično stvorenje, prije svega na obali, zatim u pećini, postavljao mu određena, taj hadis imamo u sahihu muslima, postavljao mu određena pitanja, kaže prvo da ja tebe pitam, pa ću ti odgovoriti ko sam i šta sam. I na kraju je rekao Dejjal samo što se nisam pojavio. Pa je poslanik Alihi salatu osalam jeli, naredio mu Ezinu da kaže As salatu džamija, As salatu džamija. Na takav način bi se pozivalo na namaz, neobičajen namaz između namazskih vremena. Klanjao bi se namaz od dva rekata, zatim bi poslanik Alihi salatu osalam ispeo se na mimber i prenio bitnu vijest zbog koje je ih i sazvao. Pa je nakon toga iscitirao što mu je rekao Temim ibn Eusa Dari. Prenio hadis od Temima ibn Eusa Darije. Pa dakle, učenjaci hadisa, muhadisi kažu da je to posebna odlika Temima ibn Eusa Darije. Da učeni prenosi od manje učenog. Ovdje poslanika, ali ih i prenosi od, od njega i kažu dosta mu je počast i to što je poslanik rekao pričao mi je temim ili prenosim vam od temima e, on temim da se dari prenio od poslanika ali ih sa locom 18 hadisa spominje se u njegovoj biografiji kako je preselio a to se desilo nakon što su najgori ljudi ubili Osmana radijallahu ta'ala u Medini Temim više nije vidio priliku za življenje u Medini pa se zaputio ka Bejtul Maktisu, zato se u njegovoj biografiji na kraju kaže Palestini. Otišao u Palestinu i tamo preselio, tamo umro. Dakle, nakon što je ubijen Osmana radijallahu ta'ala u Medini, on je izašao iz Medine, zaputio se ka Bejtul Maktisu, bio u Palestini, boravio u Palestini, te je 40. godine po Hidžri preselio, umro. Dakle, devete godine po Hiđri je primio islam i 30. godina bio u islamu i nakon toga preselio. Dakle, ovaj plemeniti ashab prenosi nam veličanstveni hadis koji govori o važnosti i vrijednosti iskrenog savjetovanja u islamu koliko je važno, koliko je vrijedno savjetovati u islamu, toliko da kaže poslanik alihi salatu sam cijela vjera je savjet. El din, određeni član, el ima značenje sveobuhvatnosti, cijela vjera je savjet. Koliko je bitno savjetovati i savjeta proizilazi cijela vjera. Zatim hadis nam pojašnjava kako koga čemu savjetovati. koga savjetovati i čemu, na šta. U ovom hadisu, dakle, poslanik alihi salatu wasalam nas obavještava da nam naša čista, neprikosnovena vjera iskreno savjetuje, ha, traži od nas da priznamo Allaha Đalla kao jednog jedinog istinskog Boga, da priznamo njegovu jednoću, da mu negiramo svaku manjkavost. Zatim da priznamo i vjerujemo da je Kur'an Allahov govor, da je objavljen, da nije stvoren, da radimo po njegovim jasnim ajetima. Ono što je nejasno da vratimo jasnim ajetima ili da pitamo učenje. Zatim da vjerujemo u sve sa čime je došao Allahov poslanik alihi salatu sam da slijedimo ono što je naredio, da se klonimo onoga što je zabranio. Da savjetujemo muslimanske vođe tako što ćemo ih pomagati u istini, podučavati onome što ne znaju, podsjećati ih na ono što zaborave i svakako da upućujemo obične muslimane na istinu, da ih čuvamo svakog uznemiravanja od nas ili od drugih, da im naređujemo dobro, zabranjujemo zlo, da im volimo ono što volimo i nama samima. Dakle, hadis nam pojašnjava koliko je važno savjetovati na ispravno vjerovanje u Allaha, na ispravno odnos sprem Allahove knjige, na ispravno vjerovanje u Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Kako rekao, savjetovanje je toliko vrijedno da poslanik, alaihi salatu wasalam, u ovom hadisu kaže da je to cijela vjera. Shodno tome, savjetovanje je posebna osobina vjernika, Savjetovanje je posebna osobina vjetnika. Zato ima muslim ovaj hadis spomenuo u poglavlju o imanu. Ima muslim, ovaj hadis je zabilježio, čuli ste. I zabilježio ga je u poglavlju o imanu. A govori se da je vjera savjet. Zato je savjetovanje posebna osobina vjetnika. I oni koji su bili tako u petak na tefsiru, mogli su da čuju zadnju korist vjetnika koju sam spomenuo iz tefsira sure El Asr, koliko je bitno savjetovati se da nije lahko nositi istinu i nije lahko ustrajati na njoj. Zato Allah kaže وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ Savjetujte se. Nije lahko očuvati se na istini. Ostati na istini potreban je neko da te savjetuje. I nije lahko sa tom istinom ustrajati do svoje smrti, potreban je neko, neko da te savjeti. Dakle, savjetovanje je itekako, itekako bitno za vjernike pogotovo. Stoga svaki od nas koji je sposoban da savjetuje, treba da savjetuje onaj koji nije, a savjetuje se treba da prihvati, prihvati savjet. U hadisu je pojašnjenje ko je najpreći da se savjetuje i čemu da se savjetuje. Ovaj hadis nam pojašnjava ko se treba savjetovati i čemu se treba savjetovati. Savjetovati se trebaju muslimanske vođe i nakon njih obični muslimani. Čemu? Da imaju ispravan odnos prema Allahu, prema Allahu i knjizi i prema poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam. Čemu treba muslimanske vođe, a zatim sve ljude savjetovati, ha, da skrate nogavice, da puste brade, da rade ovo ili ono, da znaju za Allaha, da znaju za poslanika, da znaju za Allaha u knjigu Kur'an. Da im tamo ne pišu u predgovoru da je to dijelo Muhammeda. Drugi, kako su pisali. Da znaju kojim je poslanik, kojim je Allah. Da ne kažu, pa to je jedno te isto. To danas kažu Bošnje, muslimani. A mi zapnemo oko nekih stvari, jeli, razgovaramo i svađamo se i fatamo se za vratu ono čemu treba savjetovati ljude spomnje se u hadisu obične i pogotovo vođe sa popravljanjem vođe popravljaju se i obični ljudi uglavnom poznato nam je zbog čega je poslanik alihi salatu samo ukoren kada je Abdullah ibn umm Mektume tako htio kada ga je odbio a savjetovao je ugledni mušrike, mnogobožce i želje, ako oni prihvate, prihvatit će i ostali povesti se za njima. Pa je rekao Imam Ahmed, rahimehullahu talel, tako kada bih imao dovu koja se prima, kada bih je znao da imam dovu koja se prima, ja bih je uputio Allahu za muslimanske vođe. Sa njihovim popravljanjem popravlja se cijeli narod. Ako oni budu kako treba, od njih će doći hajr, izdaće naredbe, izdaće zabrne koje će biti u korist islama i muslimana. Čemu ih savjetovati? Da imaju ispravan odnos prema Allahu, da imaju ispravan odnos prema Allahu i knjizi i da imaju ispravan odnos prema Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Iz hadisa također saznajemo žudnju ashaba, čežnju, njihove ambicije da traže znanje kada je rekao poslanik Alihi Salacom, vjera je savjet, nisu se zaustavili. Nije im bilo jasno, pa su pitali savjet čemu, kome, kako, na koji način. I iz hadisa zaključujemo da je zabranjeno varati. Da varanje nije svojstveno muslimanu. Da musliman ne smije varati. Na bilo koji način savjetovanje čovjeka savjetuješ jer mu želiš dobro. Ako ga ne savjetuješ, ne želiš mu dobro. Sposoban si da posavjetuješ nekoga, ne savjetuješ ga, ne želiš mu dobro. Kada bismo se vratili, o tome sam govorio kad sam govorio o savjetovanju, kada bismo se vratili na riječnike arapskog jezika i vidjeli šta sve znači riječ nasihat, kao što je ovdje dinu nasiha, nasihat vidjeli bismo da između ostalih značenja ima i značenje nevaranje. Savjetovanje znači nevaranje ljudi. Ukoliko ga posavjetuješ, nevaraš ga. Zato su govorili pravi ti je brat, iskren ti je brat, dobar ti je prijatelj, onaj koji te savjetuje, pa makar ti je rekao i tvoje grijehe u lice, a nije ti dobar brat, iskren prijatelj, onaj koji te tapša i hvali, a zna za tvoje grije. On te neće popraviti za sigurno. E, nekoliko pravila iz ovog hadisa, pravilo u obhođenju s ljudima, trebamo da shvatimo da vjera opstaje na savjetovanju i popravljanju. Da vjera među ljudima opstaje na savjetovanju i popravljanju vjera se kod ljudi neće preko noći popraviti. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda sve dok taj narod ne promijeni sebe. Ako neko ne zna kako da promijeni sebe, onaj koji zna, treba da ga posavjetuje. A on treba da prihvati taj savjet. Vjera među nama opstaje na savjetu. Kaže poslanik Ali Salacom, vjera je savjet. Vjera je savjet. Vjeru ćeš naučiti iz, iz savjeta. Pa dakle, vjera obstaje u savjetovanju i popravljanju. Govorio sam, čitali ste vjerovatno, na drugim mjestima slušali kako se savjetuje. Onaj koji želi da posavjetuje, mora da ima iskren nijet, da posavjetuje ono čemu savjetuje, da on to radi, ono čemu savjetuje, da ima o tome znanje, da posavjetuje tajno, a ne javno, jer javno savjetovanje je sramoćenje, iznošenje mahana, da posavjetuje blagim riječima, a ne grubim riječima i slično. Kako nalazimo primjere iz životopisa poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam i prethodnih poslanika, najupečatljiviji primjer koji bih često spominjao jeste 44. ajd sure Taha u kojem Allah dželavala naređuje Musavu i Harunu da odu u Faraonu i da faqula lahu qawlan layyina i recite mu blage riječi obratite mu se blagim blagim riječima iz ovog hadisa također možemo izvući pravilo u savjetovanju da se prvo savjetuje najvažnijem i najprečijem prvo se savjetuje najvažnijem i najprečijem ako ne znamo onda šutimo a trebali bismo da znamo ono što mi živimo i što mi praktikujemo, tome trebamo savjetovati i druge. A mi bismo trebali da znamo za Allaha kakav imati odnos prem Allaha, kakav imati odnos prem poslanika, kakav imati odnos Allaha i dželjavala knjige. I o tome trebamo savjetovati i druge. Počesto se zametne priča o nečemu drugom, nećemo reći nebitnom, u islamu je sve bitno, ali ima nešto što je daleko bitnije – to što je najpreče, o tome se govori, govori, je li kao što će doći ako Bog da hadis, dolazi čovjek i pita Allaho poslanika, ali i kako prenosi, Džabir ibn Abdullah radijallahu anhuma, pita čovjek, šta misliš Allaho poslaniče, ako bih klanjao sallaitul mektubat, ako bih klanjao samo propisane obavezne namaze, dakle, dva rekata sabaha, četiri rekata podne, četiri rekata ikindije, tri rekata akšama, četiri rekata jacije. I ako bi postio mjesec Ramazan, i ako bi ono što je Allah dozvolio smatrao dozvoljenim, ono što je Allah zabranio smatrao zabranjenim, Volem ezid ala dalike šeja i ništa ja na to više ne dodao. Ne klanjao sabaske sunete, podnevske sunete, akšamske, jacijske, niti neke druge dobrovoljne namaze, niti postio dobrovoljni post i ne dozvoljavao što je Allah zabranio ili zabranjivao što je Allah dozvolio. Hoće li ući u džennet? Kaže da. Ućeš u džennet. Pa tome treba ljude savjetovati. Klanjaj farz živbio. Posti mjesec Ramazan. Ne govorimo o bijelim danima. Jel hadis ispravan? Nije ispravan. Ne govori mu ponedjeljku četvrtku, on ne posti Ramazan nikako, ne zna za to. Ne govori mu tamo o nekim odabranim noćima koje treba provesti u takvom i takvom namazu i u namazu učiti toliko i toliko, on ne klanja obavezan uopšte. On dođe na taj neki poseban namaz, sutra ga nema na sabah, nema ga na podne. Poduči ljude obaveznim namazima, hoće ljudi u džennet, poduči ih kako da uđu u džennet. U džennet ćeš ući ako Bog da iz bradom i bez brade. U džennetu imaju ređe. U džennetu imaju ređe. Ako budem radio ono što je obavezno, hoću li ući u džennet, hoćeš ući u džennet.